Martxo bukaeran izaten oida ozeano globalaren urteko temperatura handiena. Ego hemisferioan aurkitzen baitira urmasa handienak, Indiako ozeanoa eta batez ere ozeano pazifikoaren egoaldea. Eta ego hemisferioaren itxas temperatura gorenak udazkenaren bukaeran topatzen dira, martxoaren bukaeran beraz, hemen iparrean udaberria hasten zaigularik. Baina aurten bada zerbait ezberdina. Itxas temperatura neurtzen hasigarenetik, inoiz ez da izan hain bero. Eta martxoan gora jo eta epeltzen hasi baino, itsasoak berotzen jarraitu du apirila siera arte. Ozeano Pazifikoaren mendebaldean, hots Indonesia, Filipinak, Fiji eta Martxalu arteak bertzeak bertzea diren tokian, sakonerako aurak usaiaz baino beroagoak dira eta ekialdera mugitzen eta azalera igotzen hasi dira, ozeanoaren bertze muturrean diren Peru eta Ekuadorreko kostetan pilaturik horrela hasten da El Niño daitzen den fenomenoa. Baina aurtengo El Niño usaiaz baino indartsuagoa izanen da, Ozeano Pazifikoan metatu den berotasunaren gatik. Atmosferako gehiagizko berotasunaren euneko largoita amarra ozeanoak sorgatzen ohi du. Oain berotasun horren zati bat azalera etortzen zaigu berriz. El Niño fenomeno horrekin, eta horren ondorioak ez dira Perun edo Ekuadorren bakarrik sentiaraziko, baizik eta mundu osoan. Eurite gutxiago izanen dira Pazifikoko eta Atlantikoko hainbat eskualdetan, lehorte arriskua hemen datuz beraz, bertzetoki batzuetan aldiz euriteak ez baino gogorragoak izanen direlarik. Baina horrez gain azalera ekarritako berotasun horrek airea berotuko du planeta osorako ere eta urte beroagoa izanen dugu beraz horren ondorioz. Aurten dugun berritasuna da azalera ekarritako berotasun hori inoiz baino handiagoa dela. Azken urte horietan, 2000 amazazpitik goitia zuzen berotasun hori ursakonetan gorde zen. Ala izanik ere ikusi dugun olako muturreko beru uinak gertatzen alziren ezin da jakin oraindik zer gertatuko zaigun heldu diren hilabetetan, baina ozeanografo eta klimatologoek erraten digute inoiz ikusi gabeko egoera batean gaudela. Michael Mann klimatologoak horitarazi bezala, hori ez gehiago larritzeko konponbidea ezaguna da erregai fosilak erabiltzeari ustea.